Egunon hon bai entzuleak, kazetariekin dugu zita, goizontan, eta hemen ditugu maite ubiria, kazeta.eus webunekoa, eta alende buten, Franz 3 Euskal Herriko telebistakoa. Egun hon biri? Bai, egun hon. Azte honetan, bete dira, bost urte COVID eritasuna COVID eritasunaren berri jakin genuela, frantses gobernuak etxeratzea egindu edo konfinamendua agindu zuela, egun batzuk eh, lehenxeago ere neurri berdintxua agindu zuen Espainiako gobernuak. Nola oroitzen dituzue egun haiek eta batez ere etxeratze agindura, alande? Ba, eten aldi bat eh, izan balitz bezala, gazi gozoa, batzutan e, etxean ba, familiarekin e, ongi, baina zeri buruz egindua zen e, ez genekien nik neuk behintzat ez duen neurtzen. Gero oroitzen naiz e, sortzietan balkoiara irteten ginela eta txaloka <laughs> aritu ginela, bueno, ba, guk segitu genuen e, piskat hori ez, e, erizainak, medikuak, el, eh, frenteko, deitzen den bezala ba, langileak, e, txalotzeko, eskartzeko, eh, izan garbiketa egileak, eta, bueno, o, bazen solidaritate hori, baina askifite inundu zen hori ere bai, zen eta jakin genuen, bai honan esaterako, ba, auzo batean, etxe bereko auzoek, ba, zera notatxoak edo utzi mm. zizkietela e, eritzain batzuei esanez ba, ba bai ongi da egiten duzutena baina <laughs> ospitalean egon edo klinikan eta e, ezaitezte la sartu eta e, gure txetarat eta hola arriskoa badela eta orduan horregaitik handiot gazi gozo alde batetik alako reakzioak, solidaritatea, e, bat eginda, ze mundua izanen zen biaramunean, zerbait ikasiko ute genuen, edo berdin segituko genugen gero, edo ezin izanen dute zen, lehenengo bizi modura izurzea, ez da? ba besteak beste e, eh, konzertuetara jibaten alko ginen, e, ikurtzen e, alko ginela gehiago, edo, edo distentzia. Neri, ez zizaidan bat ere gustatzen distantza soziala, hitz hori espresio hori izan, eh, eh, pentsatzen den baina hau ere nola asmatu dute da, distentzia soziala, e, ez, neurri batzu hartzea igual bai, baina distentzia soziala zer erran nahi zuen horrek, eta hori, gero nik neuk e, santza izan duen zen eta... Mm, tartean lan egiteko aukera izan duen, noskin e, segurtasun eta osagarizko neurri batzu hartuta, baina santza izan duen e, kanpora joaitia, maskarekin eta guzti, baina zerbait erreportaia eh, zerbaiten egitea, eta gero, akitainako zuzendariak deitu nindun behin erranez, ba, e, eh, xatzen gera berriak ematen, zabaltzen, edatzen eh, web e, gunetan, zuk artikulurik e, idatzi nahi utezen nuke, eta baietz, eta gainera, berak e, adiazi, e, ez du gehiago lekurik, ez baitze, ez baitze, e, mailan, Akitania berriaren mailan emaiten bai genituen eh, berriak, ordan pentsa, Poitier, Limoges eta Bordale, orduan Akitania, Poitou Charont eta Limousin. Eta noski, ba, euskarazko gaiak e, genituen egiten, eh, eta orduan berak proposatu zidan, eta euskarak izan behar du, bere presentzia, naiz e, eh, zea, mementu bitxi hori bizi ari garen, eta euskarazko zea, artikuluak eh, egiteko prest, eh, eta baiet, eta horrela, orduan alde hortatik kan ere, hmm. ba, oroitzapen hori daukat, santza izan nuela ere bai, eta santza ikaragarria, ba, inguruan eta hola, ba, bai, e, batzu izan zutela covid baina eskerrak... Osea, ne horrek, ne horketzuela nere inguruan behintzat, oso, mm. osea, larriki bizi izan jasan eta baina bitxia, bitxia bai, bitxia bai. Mai... Eta orain pena, ba idutzen zaiz dela ez dugula igual gauzan dirik ikasi. Hori da, hori nire zuek aldetu. Maite ubiria, zuk, eh, ez dakit, zientzia fiziozko mundu hau, mundu <laughs> distopikoa zirudien hau, nola izan zenuen eta ze horretzapen, labur-labur? Bai, bai, zuek aipatutako ildotik, ba, nik nazmendu handiko eh, aro bat eh, bezala, ez, deskribatuko nuke bizizan genuen hori, E, eh, Aztapena baizik ezan eh, lehenengo konfinamendu hori, ezin genuen ez da imaginatu zenbat iraunduko zuen nola luzatuko zen, eta horren baitan zenbat neurri eta erabaki hartuko, hartuko ziren ez. lehenengo roimen bat daukat, ba, estatuen art, arteko koordinazio e, horren e, baitan, ba, bi egun ezberdinetan e, autatu zutela e, Madrildarrek eta Paristarrek e, muga izteko e, bai, bos, ba, muga iztearen e, erabakia plantan emateko, ez? Orduan, egon ziren horro getalau oreneko, e, ba, epe bat e, nun asmeaz handia bat zegoen, ez? E, e, gure mugaz gaindiko eskualde horren baitan pertsonalki, ba, esango nuke, ba, garai hori bizi izan nuena etxean eta sorionez, e, gertukoek ez dutela pairatu e, eritasuna, eta zentzortan, ba, ba, nola baite, esan dezaketez, e, ez zela e, oso traumatikoa izan, e, atxilo, atxilo aldi esan nahi nuen, zeren agindu ziguten, baina bai. bueno, hori, eh? bai. hain traumatikoa izan, bakarrikan begiratuta plano pertsonalera, ez? Baina e, metro batu karatago junezkeo, ba, ba, lagunen artean, e, o, osasun lan egiten zuten e, lagunak banitun, kezkan dizbiz izan nuen, e, ba, haien deiak esaten zigutelako, e, ez dituztelako materialak haien burua besteko pasatzen zizkigutenako informazio oso latzak, ez, asko jotzen ari zalako eritasunak eta ba, ba, ba jendez gainezka baziren e, e, erietxeak, eta orduan ba, argi junez beteriko aro bat bezala bizitzen hmm. nuen mm. konfinamendua, ez? Eta oso sartuta daukat baitare ere, ba, Emmanuel Macron presidentek egindako lehenengo itzaldia, ba, nola baita iragartzeko, ah. ba, itxialdi hori, dagoeneko oso hizkuntza oso iztegi militarra erabilizunako. Esan zuenan gerran ginenean, ez? E, ba, nola baitko bideren eh, kontra, nik uste oso, oso, adierazgarri izan zen, holako hiztegia e, erabiltzea ez hemen bat ba, gizarte oso baten e, erronka handia, zerbitzu publikotatik erantzun beharrekoa, osasun langileen e, e gain esfortzuaren berez E, bitartez erantzun barzan, zintziaren bidez erantzun barzan, ez dut uste ez armada baten e, e, erronka zenik, ez zen gerraren e, konzeptu hori erabili behar, ez? Orduan, mm. nik uste dute horregon zirela gauz asko, e, ba, ba, neurri batean iragarri zutela zen olako aldaketak etorriko ziren baita covid e, garaian, ez? E, mundu e, distopiko hortan zuk aipatzen duzuna. Aliandelen, delen aipatzen zen igun, e, e, e, zer ikasi ote digun horrelako krisi horretatik, ez? Zuk zer... Gizarte gizara do, jendarte gizara, zer ikasi dugu? Ba, bat kasu egitea gehiago, behintzat saiatu ginen gure, gure, gure etxean, e, gure auzuekin ea zerbait behar zote zuten, laguntza, eta hola, e, maila piskat urbil horretan ez da, harreman urbil aietan, eta, eta alde hortatik zerbait gelditu da gure auzoan behintzat, e, bueno, posten ginen, ateratzen alginilarik e, eh, ordu bakar hartan eh, erosketa zerbaiten egiteko eta hola, eta kurutzatzen ginenean ikusiz ba, normalean kuruzaten genituen, baina batzutan saludatu agurtu gabe, ba, hauzoak, e, ja, agurtzen hasi eta eta ikusten genituen, ba, naik ongi, edo sasoian, edo, edo ongi eta orduan hau alde hortatik ere pozgarria zen, ba, haien berri zaitea, eta ikustea naik on, ongi e, zijoala, baina gero, e, zera, e, elkartasun hori eta hola, ba, ez dakit, ja, txiki gote dugun zerbait bai, baina e, eta eta eta gero ba, gauzak normalizatu egin zirelarik ba uste dut itzuli ginela gure lehenengo zera, <laughs> e, bai mundu hartara eta eta hmm. akatsetarat ere bai eta zer zerbait gelditu dela bai espero dut eta pentsatzen dut eta bizi dudalako neurri txiki baten ba hori elkartasun hori eta behintzat kasu egitea alboari, alboan dagoenari eta auzuari eta e, baina gero e, konsumismoa, gero bakoitzak bere, e, horretan segitu dugu ez da. Hmm. buten da maite huiriekin gira goizontan, ez, kasetariekin solasean aktualitateaz, eta nahiko nuke ere aktualitatean aipatu azte honetan ere, ba, Bero bero ukandugun gaia da, Betegameko errameko izan sexu eta bortizkeria kasuak, eh, kasu hauek dianik Frantziako lege jauzi egin dute, eta azte honetan bi diputatu piarnuan eta Euskal Herrian gaindi ukan ditugu, artxiboetan e, sekatzen informazioak, eta bada ere, bigarren ikerketa bat, aipatua izan dena, pasaden larun batean, janik, Luis Fundazioak abiatuko duena, maite ubiria, zer espero duzu, e, bi ikerketa hauek zer emango dute zure ustez, e, gauzak argituko dira, aferak argituko dira? Bueno, nik bi plano tanko katuko nuke hauzia, alde batetikan e, justizia formalaren e, eremua aipatuko nuke, hor dagoen e, arazo handiena da preskripzioarena, eta pabeko ba, prokuradoreak horrela agindu die hainbat e, biktimeri, ez? Ba, nola baita inbeste urte igaro direlarik eh, oso zaila ikusten dula oso bidean ematea kasu gehienak bakarren bat egon daiteke eh, azken urteotan gertatutakoak, baino oso zaila izango da ba, ez dakide agian biktima batzuek e, irudikatu ezaketen hauzi handi eta orokor bat hori plantan ematea, ez? Han nik zaitasun batzuk ikusten ditut, naiz ba, noski, finean e, e, biktimek beraiek egin presioak eta ezarri dituzten salaketa horiek albideratu dute berriro ere bai e, nolabai berpiztea e, beterran hauzia, ez? Orduan, agian lortzen dute hainbeste presioa egiten eta gizartaren laguntza ba, ba beste jauzi bat ematea eremu formala hortan, ez? Baina hor ikusten dituz zailtasun gehiago. E, bigarren eremu batean, aitortzaren eremuan, erreparazioaren eremuan, egia bilaketaren eremuan eta horra aipatzen duzun eh, bezala joene e, eh, eh, fundazioak bere lan eskaini dezake hor bai zabaldu daiteke ez dakitik erketa moduko moduko bat ba ba nolabait helburu hoiek edo xede e, hoiekin aitzinaramanen duena batez ere e, biktime sentitzen duten ba ba nolabait entzuna izatearen eta justizia jasotzearen ba, goze hori, ez? Hor, e, agian baikorragoa naiz, horre eman daitezkelako e, urratsak, eta gero galdera. E, dana geldituko da beterramen, edo mm. orain ateratzen ari diren beste legukotasun horiek, e, ustaritzen e, gertatutakoak, beste hainbat ikastetxetan. Hau izango da, nola mitu e, movimendu famatu horren, bigarren edizio bat aurrek eta ikasle jasotako e, abuzuan zentratuta hori da galdera ikurra. Hmm. Aliande, e, mitu hori maitek zioen hori ez, e, e, emazten gaien inguruan sortu zen mugimendu hori zatu batuetan, hori horlako zerbait bai etorri daiteke garbitze bat etorri daiteke e, kasontan e, Euskal Herriko edo fra, kaso hontan Frantziako elizera eta eliz inguruko eskoletara zenen badira sexu abuzuak, nio bada bortizkiria mota hori, ez? Ja, e, eh, burazuek ere, takit, nola erran, eh, bultzatzen zutena edo, edo, edo beharrezkotzat ikusten zutena, ez? Eh, disiplinaren kontu hori. Bai, alde batetik e, uste dut ere bai, e, zera, itza askatzen dela, eta hitza askatze horrekin ba e, pentsatzen dut eh sea lagungarri izanen zaiela gainontzeko biktimei orain arte hori guztia isildu isilarazi dutenengan e, zerbait e, pizten alduela, ez da, ba, pertsona horrek e, salatzen du, e, oai, aipatzen du, gertatu zitzaiona, ba, nik ere jasandut zerbait, eta ea, oai, e, naizen, e, e, ateratzen ote naizen ni ere, ba, e, gertatu zitzaidana, e, erraiten ikuste dut hori, gertatzen ari dela, ikusi dugu noski hemen, jarnoan, Euskal Herrian, ba, gure, departamentu honetan, eta eta zona hortan, baina, ba, ba eta beste toki batzuetan, orduan, uste dut mituan zeko aldeko zerbait eh, gertatzen eh, ari dela. Eta baita ere, eh, zure galderaren bigarren parte hortan azaltzen duzuna, e, pepe, e, e, daigarria zaitori, egia da, garai haietan, e, nora egan, e, guraso hainitzek gehienek e, pentsatzen dut, edo hainitz hainitzek pentsatzen zutela, ba, disiplina behar zela, e, obitu, obeditu behar zela, e, batzutan, e, aipatzen ziren ere, alako eskola edo alako establizien mendu, ba, e, korrekzio etxeak e, daizen ziren ere bai, edo, edo, edo e, korrekzio etxeaien mugan edo e, izaten alzirela e, oso gogor ziren eh, eskola batzu ez da. Eta, ba, ni garaian e, nik e, nire eskola publiko baten paisen segutu nituen, baina oroit naiz e, atzo balitz bezala e, ona nentorre larik ba, entzuten nuela e, bai e, lagunaek edo bai guraso batzuek zeinzuek e, esaten zuten edo zuten beti ba, e, susen ibiltzen ez ba aiz, ba, betaramera jongo aiz eta hola, eta nik, nik betarame hori zerzen edo hola ba, enekien ideiarik ez, bainan bainan hau entzuten nuen, orduan, eh, bazen ere eh, zerbait, zen eh, fama hori bazuen etxe horrek. Eta nik uste dut egia, neuri batean, garai haietan, disiplina horren hildotikan, ba, no, noski, abuso seksualak eta hola, bor, e, noski, haiek e, zutuzen neorken, noski, e, onartuko zituzkenik, baino, e, baina disiplinaren abai, e, gogorra izaitea, bai, eta hor hor gizarteari galdera bat e, pausatzen zaio e, era bat era bat mhm. bai nik jende markatutako ildotik e, nik jarriko nuke olako lerro bat e, ba nolabait e, zigor fisikoak edo mhm. bortizkeria mm fisiko hori eta sexu abusoena artean. ez nago inondik inora nolabait zailkatzen edo e, e, aitortu behar larritasun handiago, inundik inora. Baina haiendek markatu duen pixka bat hildotik, e, goratu inbar dugu, garai e, zehatze batzutan, ba, nolabait e, aurren gaineko eta ikasleen gaineko e, disiplina e, izenaren pean edo disiplina zerkatze horren horren pean ba, ba, guztiz onartua eta zabaldua zala ba, ba, ba, fisikoa <laughs> E, ematia, ez? E, goratuko nuke adibidez, e, herrialde e, anglosasoinetan, orain dela gutxi arte, zigor fisiko hori lege barruan egon da, Britain handien adibidez, zilegia zan, e, hori zigor fisikoa egitea ikasle bati, e, gurasoek horrela onartua, ez? Orduan, hor finean galdera da, ea gure oaingo begiradatik aldu ongi astertu, edo berezakontasun osoaz aztertu garaian gertatzen zana, ez? E, zeren finean, e, orain dela gutxi arte, en, eh, guk, eh, guretzako zaila e, izaten da hori ondo ulertza, baina e, kasik gutxi arte, ba nola baite adin txikikoak eta aurrek ez ziren eskubiden jabe. E, orain dela bere unaldi batzuk, bai, ba, e, ba, aurren gainean posiblea zan, ba, ez disiplina bakarrikan, baizik eta inderkeria erabiltzea, mhm ba, ezik eta eramateko, baloren izenean, momentu zehaz batzutan erlijioaren e, izenean, eta barrez, eta ez ziren aitortuak eh, eh, aurrek eskubideak zituztela hori aski berria bada, ordun hori ere bai, horren inguruan gogoeta bat egin behar dugu, zeren oaingo begiradatik agian zaila daiz batzutan, e, ez dut esaten onartzea, biztan da ez, baina ulertzea edo astertzea eta gogoetatzea, Ango garaiari buruz. Eta bai, barkatu fite-fite, baina diozuna bai. e, maite hau da e, egia. Bestelan, hain, hain jakina bazen ere e, bortitza gogorra zirela eskola haiek eta eta eta azkenian etzen ezer pasatzen. E, onartuta zegoela erraten duzun bezala segia. Bai, bai. Ongi, beraz gogoetatzko gai bat hau ere, eta azken gai bat nahiko nizueke proposatu izan ere, bueno, ba, azte honten aktualitate izan dugu, estatu gerla zikina, izan ere, bueno, ba, laroi garren amarkadan, e, zazpi pertsona galt aldeak iltzituen e, ba, gure eskualde honetan, eta amarnaka zauritu utzi, Horren karire ere, azte honetan jakin dugu Espainiako garai hartako barne ministro Jose Barrio Nogo ministroren kontrako salak eta aurkeztu duela egiari zor fundazioak eta gizia eskubiden beatokiak. Eta horrekin maten ere, barda ba, e, bere dokumentala aurkeztu duela Donio Loizunen e, gali buruzkoa eta Franz Televizionen ere ikusgai izan dela ez. E, maite, zurekin hasiko naiz... E, Hau ere, beraz, preskripzioa aipatu dugu, lehen aurreko gaian, preskripzioa ere berriro aipatzen da, duela, ba, oitamar urte inguru izan dako delitu hoiek berriro ere, ba, justiziak hartu ote ditazken bere gain, giza eskubideen e, behatokiak dio baietz, gizateriaren kontrako atentatuak izan zirelako galek egindako haiek, zer diozu? Bai, finean eh, lesa humanida deitzen den eh, hori gizeterien kontrako eh, krimenek ez dute preskriptzio horik eta hortara abiatzen da, ba, nola baite e, familiarrek e, eman duten ere ja hori, agian e, ez dela e, azkena, azkena izanen, ez? E, nik uste dut e, kereia horri esker ba, berriro ere bai zabalduko da ba, nola baite isiltasunez estalia zegoen e, galen hauzia. Seguraski begirada zabaldu barko genuke eta ipatu estatu indarkeria bere osotasunean, ez? Are gehiago aste honetan bertan, e, ba, pasaiako sarraskian e, nola bai bitima gisa onartuak izan zirenean ba, eh, komando autonomoen lau militante hoiek, edo Nafarroako elegebiltzarretik eta gobernutik ba, ba beste inbeste egin denean, ez, aitortza egin denean beste e, bost eh, herritarrekin, ez. Uste dut, e, finean, e, ba, memoria historikoaren mesedetan e, urrats bat ematen da, ba, nola baite kereia horrekin, eta zer esanik ez, nik uste e, Garaten galei eskaintzen die, ba, nola baite bigarren... E, edo dokumentale horrek ere bai, ba fokua horren gainean jartzen du galdera batzu pausatzeko, ba estatuen arduren inguruan eta biktima hoiekiko egon den ezakitu runtasuna, baina azturaren eh, inguruan, ez? Beharrezkoa da hortan ere bai, e, eh, justizen eremuak urratsak egitea, baina batez ere memoriaren e, eremuan eta e, beharrezkoa da, ba ba urratsak horiek ere bai egitea eta erdigunean kokatzea baitare e, pertsona hoiek daukaten ba bauroituak izateko eskubidea. Mm de? Deigarria zaidana da, e, egin e, dokumental izigarri interesgarri horretan eta agasungi eh, egindakoa, zera muntaketa benetan pedagogikoa da eta eta edukiara, muniara zera, iristen zaie ezta. Baina deigarria izan zaidana berriro da eta zera, francês Bernou kide izanikoa eta barne ministerari batek azkenian e, eh, jokzek erraiten duela ere bai e, presoak bat zeudela noski Espainia estatutikan e, eh, Frantziak hemen iparraldean errefusiatuak ziren e, zea militanteak ba, kanporatzea eta Espainiaratzea e, presoak presioak egiten zituela e, Madrilgo gobernuak eta e, bazirudiela ba, e, e, galen gibelian e, hor e, zegoela bederen e, e zerbait ez da, eta baita ere Mitterrand e, presidentaren lehenengo agitaldian e, gabinete burua zen e, Jean Glavanik ere argita garbi uzten du ba eztabaida oso bitxiak zituztela elkarrizketa oso bitxiak zituztela e, Frantzia eta Espainiako sozialisten artean ohartzen zirela sozia, Espainiako sozialista batzuek galdezen zietela ba mugitu e, ezin da horrela segitu e, e iparraldean dagoen egoerak ja e, bukatu behar da garaian e, Gaston de Fer aurreko barne ministrariak sozialistak erraiten bait zuen eh, ba, ba bai eh, zirela eta kasik eh, resistente bezala e, hartzen zituela orduko eta kideak e, garaiak aldatu behar zirela eta eta alda zitezen ba presioak eta antzigok galen bitartez atenta duen bitartez ba e, hau ateratzen da iduitzen zait argi e, zibigaraten dokumentala hau eta beste gauza batzu, zkoak zini e, eta zea renseignement généraux daitzen ziren eh, zea polizi buruak ere erraiten duena e, hortikan ere ba gene, genezkien gauzak gene, sumatzen genituen gauzak baia nolabait konfirmatzen dira ere bai eta eh, ez dakit ze neurritan idekitzen dituen ere bai, ba, bide batzu hemen, Frantzian, e, e, gal e, berzerea aztertzeko. Hmm. E, e, epaileek ere bai, eh? Baionako, e, Baionako hauzitegian zeuden, e, epaitegian zeuden e, epaileek hitz egiten dute ere bai, eta bizik interesgarria da dokumentalan erraiten dutena, hotz, ja, beraien inkestak, e, mugatu egin zituztela batzuek, hmm. Frantziatikan. Zeren bai, bai. hor horreitara horreitarazi behar da egiari eh, zor eh, taldeak eta egizaskuiden behatokiak e, martxan eman dutene salaketa hau, batez ere Espainiako epaitegitara dagola orain arte bedera zuzendua eta abokatuko hori diote, baina ez dutela aterik izten ere Frantzian olako bide bat ekiteari ondoko ondoko garaetan. Tenore joan zaigu, mila esker beraz maite biria, kaseta.eus webua eta alien debuten Franztua Euskal Herrikoa. Mila esker biri horrengo tarte. Bai, ederki zuei eskerrak.